Nigra truo fotografita. Ie la deca de aprilo du mil decnau, oni annonces unu e la plei incitae scienzae faroi de la moderna tempo. Oni montris la unuan foton de nigra truo. La afero resultis de longa laboro en internazia proiecto nomata Event Horizon Telescope. La bildo montras la fenomenon en la centro de grandega galaxio Messier Ocdec Sep, proxime al la stela maso Virgo, ie distanso de necredeblei quindec milionoi da lumiaroi for de la tero. La senluma circlo en la foto estas la nigra truo mem, ses miliard doble pli ol nia suno. Cis tiu dato astronomoi ne successis precise capti la bildon de nigra truo. Oni conis gin nur pere de desegnajoi, artai figuroi, cae simulajoi. La malfacilezzo foti gin estas simple che di estas nevidebla fenomeno cun gravita forto en dia centro tiel granda che nio escapas circau gi, ec ne la electromagneta radiado. Por foti ion cio rifusas fotoin, nome nigran truon, necessas construi specialan telescopon. Las ciencistoi solvis la problemon connectante plurain radiotelescopoin circa la mondo lao sincronezzo cun atomai horlogioi, tiel che ili ciui regardas al la nigra truo samtempe. Tion clarigis unu la estroi de la proiecto. La annonzon oni faris en internazia conferenzo cium samtempe accompanis plurai landoi. Centoi da sciencistoi laboras en la proiecto tra la mondo usante ok telescopoin cae profesiuloin el dudec landoi. La esprimo nigra truo farigis vaste usata de nefaculoi. Gi estas ec usata en figura senso por esprimi misteran malaperon de io en la naturo. Sed ne estas facile concepti gian veran strictan signifon. Tiu concepto creigis per complexae calculoi faritei de Albert Einstein antau centiaroi sur base de la teorio de relativetso. Lau liei calculoi, nigra truo estas neimageble malgranda puncto con neimageble granda concentrigio de masso. Tiel che gi ensucias cian materialon cae ondoin, ciel lumo exemple en la mencita fotografajo oni clare vidas helan ringon circa nigra rondajo. Oni interpretis tion kiel kvanton da ensuciata lumo. Eble gi estas stelo en lasta faso de evoluo. Sed cio estis antaue nur calculoi. Nun oni fotis gin pro tiu confirmo non certe Einstein festas en la cielo. Crom grava atingo de la scienzo, la nova cono estas seriosa attesto pri la fidoie liberezzo de scienzo en la mondo. Danke alla sen lima esplorado de la universo, ec se one ne tui perceptas gian tuian utilezzon, la homaro, ha al si, novain evoluoin.